Antroji Samuelio knyga, 16 skyrius. Dovidui, paėjus kiek toliau nuo kalno viršūnės, jį sutiko Mefibošeto tarnas Ciba su pora asilų, apkrautų dviem šimtais duonos kepalų, šimtų ryšulių džiovintų vynogių, šimtų ryšulių vasaros vaisių ir odinė vyno. Karalius klausė Cibos, kam tau visa tai? Ciba atsakė, asilai karaliaus namiškiams joti, duona ir vaisiai jaunuoliams valgyti, o vynas nusilpusiems dikumoje atgaivinti. Karalius klausė, kur yra tavo valdovo sūnus? Ciba atsakė karaliui. Jis pasiliko Jeruzalėje, sakydamas, man sugražins mano tėvo karalystę. Karalius tarė Cibai. Visa, kas buvo Mefibo šeto, dabar priklauso tau. Ciba atsakė. Nuolankiai maldauju tave, mano valdove, karaliau, leisk man rasti malonę tavo akise. Karaliui Dovidui atvykus į Bahurimą, Sauliaus giminės vyras, Šimis, Geros sunus, išėjo ir keikė eidamas. Jis mėtė akmenis į Dovydą ir visus jo tarnus. Karalius buvo apsuptas žmonių ir karių. Šimis, keikdamas, sakė, išeik, tu kraugery, belialo žmogau. Viešpats atmokėjo tau už visą Sauliaus, vietoj kurio tu tapai karaliumi, namų kraują. Viešpats atidavė karalystę tavo sūnui Apšalomui, Dabar tu patekai nemalonen, nes esi kraugerys. Cerujos sunus, Abišajas, paklausė karaliaus, kodėl šitas stimpantis šuo keikia mano valdovą karalių. Leisk man nueiti ir nuimti jam galvą. Karalius atsakė, kas man ir jums, Cerujo sūnus. Jei jis keikia, nes viešpats jam liepia, keik Dovidą, kas gali klausti, kodėl taip darai. Dovidas kalbėjo Abišajui ir visiems tarnams. Štai mano paties sūnus ieško mano gyvybės. Tuo labiau šis Benjaminas. Palikite jį ramybėje, tegul jis keikia, nes jam taip liepia viešpats. Gal viešpats pažvelgs į mano sielvartą ir man atmokės geru už jo šiandieninius keiksmus. Dovidas ėjo keliu su savo vyrais, o šimis kalno šlaitu šalia jo, keikdamas, mėtydamas akmenis ir barstydamas dulkes. Pagaliau karalius ir visi jo žmonės pavargo ir ten ilsėjosi. Apšalomas su visais žmonėmis atėjo į Jeruzalę. Ahitofelis buvo su juo. Archas Hušajas, Dovido draugas, atėjęs pas Apšalomą, tarė, te gyvuoja karalius, te gyvuoja karalius. Apšalomas paklausė jo, ar toks tavo dėkingumas draugui, kodėl nejei su savo draugu? Hušajas atsakė Apšalomui, aš priklausau tam, kurį išrinko viešpats, Izraelio vyrai ir šitie žmonės. Kamgi aš galėčiau tarnauti, jei ne jo sūnui. Kaip tarnavau tavo tėvui, taip noriu tarnauti tau. Apšalomas tarė Ahitofeliui, patark, ką mums daryti. Ahitofelis tarė Apšalomui, įeik pas savo tėvo suguloves, kurias jis paliko namų saugoti. Kai izraelitai sužinos, kad tapai pasibjaurėtinas savo tėvui, visų tavo šalininkų rankos sustiprės. Jie pastatė apšalomui palapinę ant stogo, o jis visiems izraelitams matant įėjo pas savo tėvo suguloves. Tais laikais Ahitofelio patarimas būdavo labai vertinamas, lyg jį duotų pats Dievas. Jo patarimų klausė ir Dovidas, ir Apšalomas.